Yeah, yeah, yeah. mak dari istri Ustaz Guru dan Majlis Rasulullah Al-Wajib Hamdan li Rabbi khasana bi Muhammadin Wa amhalana min gulmatil jahil wa dayajin Alhamdulillahi alladhi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بإذن وقد نادانا وسلم وحولنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع العظيم والحمد لله الذي نورنا بنور العظيم وبنبي العظيم وبشهر العظيم لمحبتك هدرت الله سبحانه وتعالى يا محمد yang telah memuliakan kita dengan majlis yang agung perkumpulan yang agung di dalam kemuliaan tuntunan Nabi yang agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka عليه في بلاد يقعدون بلاد yang dinamai bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bulan Syaban. Semoga Allah menerima dan menerangi jiwaku dan kalian dengan cahaya keindahan Allah. Juga dalam kesempurnaan Sehingga di dalam kebahagiaan Maha Tunggal melimpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat Maha Tunggal memiliki dunia dan akhirat Maha Tunggal memiliki kerajaan alam semesta Maha Tunggal membangun alam semesta dari tiada Maha Tunggal mengasuh seluruh makhluk yang ada di alam semesta Di alamul barzah dan di alamul akhirah Maharaja Tunggal yang memberi Yang dengan mengingatnya penambah hati Alhamdulillah Ibrahimul Kudur Ketenangan terbesar Ketenangan terkuat Ketenangan terhebat Adalah dengan mengingat Allah Sang pencipta, sang baik Semakin kaya hamba mengingat Allah Semakin tenang hatinya Semakin indah keadaannya Dunia dan akhirat Karena yang mengingat Allah Maka ia bersama Allah Jika ia bersama Allah Apa yang dirisaukan Tiada lagi yang ia risaukan karena ia bersama Rabbul Alamin Bersama kekabur, bersama kasih sayangnya Bersama kelembutannya Bersama sang maha melimpah anugerah yang siap melimpahkan anugerah apapun yang ia dambakan dan yang butuhkan Maha mencukupinya dalam kehidupan dunia dan akhirat Maha kesulitan hambanya dari segala hambatan kesulitan Maha menjadikan musibah sebagai pencuci dosa dan Maha menjadikan musibah tersingkir dan dosa dihapuskan dengan kehendak yang Allah yang maha melimpahkan anugerah bagi hamba-hamba yang mengingatnya yang nadam inna kama da'awtani wa najawtani wa barzulaka ala makana minka falakubani wahai keturunan nada. jika kau mengingatku dan berharap kepadaku wangkuni dosa-dosa tanpa mempertanyakan lagi Ya Allah yang maha menghapus kesalahan hamba dengan hamba mengingatnya maka ingatlah Allah jarang diucap juga Semakin jarang yang mengingatnya Maka semakin banyaklah musibah Semakin banyaklah kesulitan Semakin banyaklah kegundahan Semakin banyaklah kesedihan Semakin banyaklah kesempitan Tiada sebab lain kecuali semakin sedikit yang mengingat Allah Semakin sedikit yang percaya kepada Allah Semakin sedikit yang berharap kepada Allah Semakin sedikit yang meminta kepada Allah Semakin sedikit yang menganggap Allah lah yang maha beribawah Allah lah yang maha menentukan usaha dan berusaha dengan latihan namun ketahuilah ketentuan tiada lepas dari genggamannya yang maha mengetahui berapa jumlah nama nafasmu dan dia yang memberikan setiap nafasmu Maha mengetahui berapa detak jantungmu akan berakhir gelap Maha mengetahui berapa hari sisa kehidupan kita yang diinjalkannya untuk kita Berapa hari lagi kita diberi kesempatan untuk hukum dan sujud kepadanya Wahai yang hadir dalam perkumpulan majlis Rasulullah SAW di majlis majlis yang kita namakan majlis Rasulullah pada diri mulakul harapan Sayyidina Muhammad pada diri mulakul sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan bangkitnya kembali umat umat karena kita di sini selalu mengingat dan membangkitkan semangat untuk kembali kepada sunnah Sayyidina Muhammad tuntunan Sayyidina Muhammad ketenangan Sayyidina Muhammad kedamaian ajaran Sayyidina Muhammad kerukunan yang diajarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam budi pekerti terindah budi pekerti yang paling ramah pekerja yang paling berhulu Budi pekerja yang paling suci Budi pekerja yang paling indah Budi pekerja Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Barakatuh Wa Barakatuh Hati hadrat perintahlah hari-harimu Untuk menjadikan dirimu sebagai orang-orang Yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluargamu Pada teman-temanmu Dengan handphone Dengan ucapan Dengan tulisan Dengan apapun yang kau miliki Jadikan hari-harimu Matahari dan bulan menyaksikanmu Sebagai orang beliau yang membantu dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bumi yang kau lewati saat ini mulai keluar dari tempat sampai ke tempat ini sungguh Allah telah mengharamkan kaki yang melangkah menuju tempat ke jalan Allah di hari taklim, majlis fikir, masjid, solat jamaah, tempat ibadah, silaturahmi Islam, ziarah dan tempat-tempat mulia, tempat-tempat menuju tempat ibadah adalah di sebilah. Alhamdulillah kedua kakinya diharapkan oleh Allah dari api neraka nanti nanti kalau sudah kedua kakinya y masuk api neraka karena kaki tidak terlepas dari tubuh demikian hati saat seluruh hamba diomongkan maka ketika tubuh akan masuk neraka kaki akan diharamkan Allah masuk neraka tidak jadi buat dia masuk neraka kalau kaki sudah demikian termuliakan yang menuju tempat tempat ibadah lebih-lebih lagi jiwa yang menuju Allah yang membantu Sayyidina Muhammad Umar Sallallahu Alaihi Wasallam saat awalnya solat subuh teman-teman SMS barangkali belum bangun solat subuh yang itu berhasil atau tidak dapat pahalanya eh, waktu solat lainnya saling nasihati bersolat ya solat lagi hadiran jangan seperti itu harga yang tidak terlalu biasanya tapi hal itu adalah juga membangkitkan syiar daripada ucapan-ucapan yang tidak membawa pahala bahkan mungkin membawa dosa hati menghadirkan hal-hal yang remeh-remeh seperti itu tidak kecil di saat kau sudah berada di bawah kundukan tangan hati menghadirkan yang dimuliakan Allah Mohon Allah SWT lebih menolong dan syukur di mohon aksan sallallahu Wahai penyanyi dan penyanyi, siapa yang mengucapkan lebih indah dari Rasulullah SAW Bulan ini bulan hafi Bulan ini bulan luhur Bulan ini bulan Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam hadirin saudara saudari yang mulia bangkitlah dari majlis ini dengan membawa semangat Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Masakan kuliah keberkahan berlimpah pada hari hari ini dan kemudahan dibuka seluas-luasnya oleh Sang Maha Meluas dan Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Kulungan da'asyat Muhammad di amani wa salam dikatakan oleh para penyair kita, para ulama kita, orang yang rindu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan aman dan selamat dunia dan akhirat. Orang yang rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan kecukupan di dalam kehidupannya dan dia akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Hadirin hadirat yang dan ini pula malam yang aku yaitu malam Yesus Syafat tepat tepatnya malam ayat yang akan datang Rasulullah SAW bersabda diwayakan di dalam sahih dan jubah sahih dan jubah bahawa Allah mengawasi penduduk bumi di malam Yesus Syafat malam 15 Syafat Allah mengawasi penduduk bumi dan mengampuni semua penduduk bumi kecuali yang menyembah selain Allah dan yang suka bertengkar punya sifat suka bertengkar dengan orang lain suka berdebat dengan orang lain yang begitu tidak dapat pengampunan semoga kita semua mendapatkan pengampunan dari Allah malam ini sebelum malam Nisfu Syakban sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu Di negara yang dimulia Allah diolehkan yang dalam Ustaz Imam Muhammad dan lainnya Ketika suatu malam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar Maka sebetulnya Aisyah bagi Allah hanya mengikuti kemana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke kuburan yang berdoa setelah itu kembali ditanya oleh Syedul Aisyah ada apa ya Rasulullah doa memanjang sekali Di kuburan bagi berziarah Rasul Rasulullah berkata Ya Aisyah, tahu tak kau ini malam apa ini malam Nisbu Syafah malam di mana banyak Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya kecuali orang yang menyembah selain Allah dan orang yang suka bertengkar. Banyak riwayat tentang ini. Hadirin hadirat yang dimuja dan Allah di malam di Syawal itu Allah Subhanahu wa taala mencatatkan ketentuan-ketentuan Allah yang akan datang sampai malam 15 Syawal tahun akan datang akan diwafatkan di tahun ini atau akan sampai usianya sehingga malam di susah bagi tahun yang akan datang dan rizkinya dan juga ketentuan-ketentuan lainnya maka para ulama kita mengajarkan untuk memperbaikinya doa di malam itu maka tidak salah diajarkan dengan membaca surat yasin tiga kali sebagaimana yang saya tidak ketahui pertama dipanjangkan usia yang kedua supaya diampuni dosa lalu menjuaskan rezekinya Bapak dan Bapak Adik Hadirat yang dimudahkan Allah Doa-doa Tuhan Yesus Akbar itu Dikabul oleh Allah disunahkan dan diajar diajarkan oleh para ulama kita untuk membaca surat yasin. Kenapa? Karena lebih dari 25 riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi riwayat sunan dari Nabi Abu Bakar, Ma'jabu Kabir, Bukhari, Muslim, Ahmad dan lainnya, bahwa yasin kalbu Quran. Keseluruhan surat yasin itu adalah jantungnya Al-Quran Al-Karim. Al maka daripada dalam membaca Al-Quran secara keseluruhan berkira panjang, baca surat Yasin. Dan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Yasin, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah ampuni dosa-dosa Allah anhu hadirin hadirat yang oleh Allah maka oleh sebab itu di malam sejapa malam yang sangat aku ditemukan kebetulan kita setahun yang akan datang kita memperbanyak doa semua itu insya Allah acara nanti malam itu sejapa sukses hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dijelaskan di dalam Sunan Al-Bukhari dari Imam Bayhaqi bahwa Imam Syafi'i berkata lima malam mustahil berdoa. Malam Syafi'i, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Satu Rajab dan malam Idul Adha ada riwayat lain juga artinya malam malam malam seperti malam Jumat ada dan malam malam malam lain itu dan lainnya. Namun Imam Syafi'i mengambil lima malam yang jarang diketahui orang. Kalau lihat berkata semua orang tahu malam itu saja doa tapi ini seperti malam satu sederajat, malam Jumat, malam Yesus Syahwan, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ini banyak orang tidak tahu malam malam Idul Adha, Idul Fitri, orang dalam waklah, dalam dosa, dalam maksiat, isu malam itu mustajab dalam dosa itu dengan syafi'i menyampaikan kepada kita rahasia kemudian kemudiannya. Kenapa berbicara dengan Allah, Masyafi'i tidak malam malam wilayah tersebut. Karena semua orang dah tahu jadi disebut yang tidak diketahui orang supaya orang tahu. Kita melewati beberapa orang iman dalam kehidupan kita di saat itu saja. Doa. Ya hati sudah itu yang menjadikan hati hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu layak bagi kita untuk memuliakan malam Musa Syakbar. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ketika Imam Masjid Kubah, ketika Imam Masjid Kubah, setiap kali salat dia selalu membaca surah Al-Ikhlas al Taala dalam Arab juga. Setiap kali salat dia selalu membaca surah Al-Fatihah. Kalau dari Al-Ikhlas baru surah al Jadi Fatihah Al-Ikhlas baru surah al fatihah Al-Ikhlas tidak mau lepas makmumnya protes makmumnya kenapa setiap surat al-surat setiap dibaca dan baru surat ayat maka imam berkata kalau kalian mau aku yang jadi imam aku pergi kalau tidak apa-apa yang jadi imam aku tidak mau berubah maka para makmumnya cinta pada imam ini namun sebagian mengadukan kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah ini bikin ajaran baru ini apa setiap keistimewaan itu manusia pada kelas baru cuma lain kenapa oleh kelas dia dahulukan dibaca terus beda apa oleh kelas manusia lain kenapa harus oleh kelas terus baru cuma lain baca ambil manusia pada kelas kenapa kalau baca surat pada kelas dia setelah hati baru baca surat lain dia berkata ini adalah bohong saya ingin jawab kata-kata yang disebut Aku cinta sama surat pada kelas Aku tidak bisa mencari waktu Allah berakhir Maka Rasulullah berkata buka iya harap Kalau kerjanya Cintanya pada surat pada kelas Buat masuk ke dalam saudara Allah Al-Imam Abu pada sejarah ini dalam Rabu Bali di Syarah Sahih Bukhari menjelaskan dan memaknakan hadis ini menjadi janji bahwa tidak merupakan hal yang salah bila seseorang memiliki salah satu sunnah yang dia cintai untuk diamalkan. Misalnya dia mau melihat kajiasi cinta atau malam itu saya berjasi. Kenapa berjasi? Orang mau baca buku sudah. Kenapa kalau sesuatu lain? Ada dalilnya. cintamu kepada surga itu akan membuat masuk ke dalam surga. Kita mencintai atau membaca salah satu surat tertentu di waktu tertentu tidak bisa dilarang atau dikatakan tidak. Justru hal itu sudah diperbolehkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Sebaliknya adalah dari hadis yang kita baca, Inna Allah Muslimin Imam orang muslim yang paling jahat kepada muslim lain, Man sa'ala an syai'in lam yuharram fa'ulima. Fa'ulima di di di di di di di Orang muslim yang paling jahat, paling besar dosanya, paling besar kejahatannya adalah orang yang mempermasalahkan hal yang tidak diharamkan jadi haram berada dia mempermasalahkan hanya sekarang muncul yang seperti ini yang mengharamkan mu'in yang menyalahkan misi syafat yang menyalahkan misi syafat Hal yang tidak diharapkan dipermasalahkan hingga menjadi haram padahal semuanya adalah syiar. Wa may yu'dhim syiar illah innaha min taqwa qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, sungguh itu bentuk ketakwaan hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di sini kita memahami bahawa keakuman keagungan syiar di masa waktu umat sana dibutuhkan. Kalau zaman dulu sudah kuat iman yang muslim muslimat itu, tapi zaman sekarang di mana orang mau menyerukan nama Allah? Di mana kumpulan-kumpulan pikir? Lihat kumpulan-kumpulan dosa, lihat perbuatan-perbuatan dosa, lihat dulu kata dan anjurnya umat Muhammad SAW dengan dosa. Agar umat Muhammad SAW sekarang ini betul-betul menyayang hati sang Nabi Siapa yang berpikir? Siapa yang mengingat Allah? Siapa lagi yang memperluli di dalam Nabi Syahban sang Nabi bermudah-mudahan? Hadirin hadirat siapa lagi yang mau baca surat yasin yang kalbu Quran jantungnya Al Quran siapa yang mau menghidupkan sunnah sunnahnya makin hari makin tidak dikenal. Isu perkumpulan seperti ini lah yang mesti dimaklumkan. Mereka yang tidak suka semoga diberi hidayah. Ini ajaran yang dimuliakan Allah. Para ulama dan imam-imam sangat dibutuhkan menjadi kebanggaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat, bahkan di alam barzah. Di wayang yang bahawa salah seorang muridnya Imam Ghazali ketika Imam Ghazali wafat ya, dia bermimpi jumpa dengan gurunya yaitu Imam Ghazali mimpi tidak sudah digali tapi Rasulullah SAW bersabda bahawa siapa yang melihat hal yang baik maka itu dari Allah Barang siapa yang bermimpi hal yang baik, maka itu dari Allah. Barang siapa yang melihat hal yang buruk, maka itu dari syaitan. Barang siapa yang melihat hal yang baik, hal yang Allah, maka itu dari Allah. Hendaknya dia mengucap Alhamdulillah. Yang mimpi buruk, hendaknya itu dari syaitan. Hendaknya dia mengucapkan ta'awun atau Alhamdulillah yang syaitan lagi. Sehingga itu dari Allah. Maka mimpi buruk Kalau lebih baik itu dari Allah Pertama tidak lebih baik itu dari Allah Dan Allah tidak berdusta Allah tidak berdusta Maka lebih baik dari Allah Patut dipercaya Hadirin hadirat yang mulia Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Mengatakan di mana maka berani wala datang dari syaitan ini. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia melihat aku, karena syaitan tidak menyebab, tidak bisa menyebabku. Dan diwayakan di dalam sahih hari salah satu dari bentuk empat puluh satu kenabian adalah aku yang bersalah mimpi yang baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Muridnya yang mengajari ketika bulunya Allah mengajari di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para nabi. Para nabi dari Nabi Musa dari Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rasul, Ya Muhammad, kau ini berkata ulama ini dan dia dari Sallam. Kau ini berkata ulama umatku seperti Nabi-Nabi dari Sallam. Tentunya bukan derajat kenabian, ya. kenabian orang yang berwahyu tapi kesolehannya, ibadahnya menyerupai para nabi dan ini. ya. tapi bukan saja kerajaan ah, Rasulullah SAW berkata betul coba aku pengen lihat salah satu dari umat yang sama Allah temukan denganku aku pengen lihat dia. kau bilang ulama umatmu bagaimana? ulama bani Sulaiman kami ulama bani Sulaiman kami kata bani Sulaiman kami nabi kami nabi dari bani Sulaiman kami lihat ya ulama dari mana yang kau katakan seperti kami bukan maksudnya derajat dari derajat seperti bukan derajat kenabian beda derajat kenabian dua puluh tiga dari ulama tapi ini dari segi ilmu dari segi ibadah dan lainnya ulama ulama Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memanggil Imam Ghazali muridnya di antara mereka yaitu Imam Ghazali. Jadi lalu Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, pertemuan ini mau menguji umatmu yang kau katakan dua malam umatmu. Silakan. Nasrullah Nama Musyafaka Maka yang itu Hanya Abu Hanif Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Azali Al-Yus Aku Pelaku Abu Hanif Nama Abu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Azali Al-Yus Maka berkenaan Musyafaka ini Ditanya nama itu gelar Tanya nama itu gelar nama kakekmu Aku tidak nama nama menanyakan nama kakekmu, bapakmu, tulangmu, tidak bertanya Ya bertanya nama kamu siapa? Bukan nama bapakmu, nama kakekmu, tulangmu, tidak bertanya itu Kenapa kau jawab seperti itu? Salah umatmu ini, ulama umatmu ini yang Maka saya juga Lalu berkata Ya Rasulullah Apakah aku izinkan jawab Silahkan Jawab atau kita harus mempercayai Lain dan bisa Kau ditanya oleh Allah Mana aku kabian ini Kedah Nasa Jika kau ditanya oleh Allah Seperti Al-Quran ini Apa itu ditanam oleh Musa Tuhan Allah Al-Asala Atawakal Wariya Wa Al-Ustidya Al-Rabbi Wa Al-Ustidya Al-Rabbi Wa Al-Ustidya Al-Rabbi Apa yang ditanam oleh ini tongkatku aku bersandarkan aku menggunakannya untuk mengembala kami aku juga menggunakan untuk hal lainnya Kalau sendiri cuma ditanya apa yang dijanganmu kau sepanjang-panjang dan Musa berpijak dan sesekat oleh Sudah Salam ada waktu yang sebelumnya Musa dan Musa berpijakkan dia dan Maksa berpijakkan dia dan Maksa berpijakkan dia dan Maksa berpijakkan dia dan Maksa berpijakkan dia wajah dan kalian akan menyusul musuh kerana al-mazah kehidupan dunia yang sementara ini jadi dalam perantara untuk mencapai kehidupan kita bermunajat semoga Allah melimpahkan kehidupan dunia dan Allah kehidupan dunia dan akhirat kesejahteraan dunia dan akhirat kehadiran dunia dan akhirat kemakmuran dunia dan akhirat kemudahan dunia dan akhirat kehidupan dunia Yeah.